Càpsules musicals amb Rafael Corbí, el món de la música country amb The Great Divide. Hey, good to see you, baby. How long has it been? feels like yesterday when I come walking in. me, I feel that old familiar fire burning way down inside. Last night I heard the roadhouse blues on my... The Great Divide és una formació de música country americana o del seu subsegment, anomenat Red Dirt. Originalment ens arribaven des de Stillwater, des de l'estat d'Oklahoma. The Great Divide van formar el seu propi segell discogràfic, la seva pròpia companyia de cançons i la seva pròpia companyia d'operacions musicals, i van començar a enregistrar els seus dos primers àlbums, Going for Broke i Breaking the Storm, aquest, el més exitós de la seva carrera, varen ser realitzacions independents. Al cap de poc, Atlantic Records va firmar el grup i va realitzar de nou aquest Brick in the Storm, així com també el tercer àlbum de la banda, Revolutions. Remain, l'àlbum de la banda que va ser el seu cinquè, va ser tornat a fer de manera independent al final del 2002. The Great and Divide, amb la seva música i la seva companyia, ens arribava a través del seu home capdavanter i també del seu compositor principal, Mike McClure. Va deixar la banda a principis de 2003 per començar una carrera en solitari, buscant les seves peces originals i ajudant altres bandes a enregistrar discos. A final de l'estiu, aquella que parlem, la banda tenia un nou vocalista solista, Amica Isles, de Washington Courthouse, a Ohio. town is so routine it starts to bore. Same old lies and songs and stories that I heard the week before. I wanna hear about the islands, about pirates and rum. Don't wanna think about tomorrow, not until tomorrow comes. So barmaid, play me some Buffett i in the to get away. So pour me a vacation. I need to leave here right away. Una banda magnífica que ens ha acompanyat al llarg del temps amb les seves cançons, eh, peces, com us deien, pertanyents, sobretot amb el seu segon àlbum, el Breaking the Storm, però també de l'àlbum del 99, eh, el Revolutions. Eh, dos senzills tan sols han entrat al US Country a través dels anys, el 1998, amb dos senzills del Breaking the Storm, el Never Cool i el Pour Me a Vacation, que són dues de les cançons que hem escoltat en aquest moment a través de la nostra càpsula musical. coming up in New Mexico Aquesta és San Isabela, una cançó de l'any 1999. Després d'aquests àlbums en varen eh, venir també el 2000 Afterglow de Will Rogers Sessions, el 2001 Dirt and Spirit Remain va sortir el 2002 i el seu darrer àlbum Under Your Own Sun el 2005. Avui escoltem les cançons eh, que pertanyen a aquest disc i que repassen una mica la seva trajectòria artística, aquests 25 anys des de la formació, des de la creació de The Great Divide. flat tires. Busted down on the highway, staying in the cheap motels and dreaming about someday when all your memories wear a smoky halo. That's a El quartet, eh, fundat eh, per Mike McClure al costat de Scott Lester, Kelly Green i JJ Lester, i després, en la presència de Mika L, substituint a Mike McClure, va estar en actiu del 1992 i fins al 2007. Van ser 15 anys de bona música i de bons ritmes, portant-nos peces com, per exemple, aquestes que estem escoltant. El 2011, i després d'una retornada definitivament de Gritchy Bite, van deixar d'aparèixer, tot i que de manera esporàdica, encara ens poden portar alguna de les seves cançons. Out of Here Tonight. Així escoltem la seva música i les seves peces, com no, a través del nostre programa, la càpsula musical dedicada al món de la música country amb Dick Ritchie Fight. It's a good time, I swear. this one horse town. We can talk about it all later.